Евреите 12 глава, ова ни, ова ни се првите стикови. Евреите 12 глава. Од 1 до 3. Затоа и ние, имајќи околу себе толкав облак сведоци, да ги положиме настрана, секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. Гледајќи во Исуса, почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него, го претрпе крстот, презирајќи го срамот и седна одесно на Божиот престол. Имено, размислете за него, кој претрпе од грешниците такви противења против себе си, за да не се истоштите и за да не станете малодушни. Овде имаме многу што да, да зборуваме, меѓутоа зборуваме во она насока во која што <clears throat> јас сакам да зборуваме вечерва. Она што би го потенцирал овде е, да, точно е, можеме да се охрабриме од Исуса, од неговите страдања и тоа да ни биде мотивација да издржиме и дека треба да гледаме на Исуса, на таа трка на која што сме, затоа што во спротивно многу лесно паѓаме. Што вели овде? Да го тргнеме на страна бремето и гревот кој што толку лесно не сплеткува. Имаме ли ние проблем со грев? Кој што лесно не сплеткува? Риторичко прашање, секако дека ја, ја, ја би сакал да немаме, И добро би било ако има некој кој што нема, тоа е веќе тоа е веќе на еден сигурен пат. Но <laughs> тешко е да каже некој дека нема некаков проблем со било каков греф. За да не не сплеткува лесно, за да не паѓаме лесно, овде пуката е да гледаме на Исуса. И тоа на Исуса распнатиот. Да гледаме на Голгота. Елен Вајд не за джабе вели, ако сакаме да, да ја дознаеме сета грозота на гревот, а и големината на Христовата љубов, на Божијата љубов кон нас, тоа и двете работи ќе ги дознаеме, ќе ги научиме најлесно пред Голготскиот крст, таму, на Голгота, гледајќи во распнатото негово тело. И сега во Римјаните седма глава, читаме во 13 стих. Римјаните, она фамозна седма глава. Нели во минатото тромесече имавме прашање кој е човекот од седмата глава Римјаните. 7.13 Откако ќе каже Павле дека законот е свет и заповедта света и праведна и добра, дали тоа вели значи дека доброто стана смрт за мене, затоа што погори каже дека се појави заповедта и таа добра заповед предизвика смрт кри мене, дали тоа значи дека доброто станува смрт за мене? Да не биде, туку гревот, за да се покаже како грев, се послужи со доброто и ми предизвика смрт, за да стане гревот со посредство на заповедта прекумерно грешен. Јас вечера ќе се обидам да дадам можда а, еден начин, <clears throat> да прикажам еден начин како тоа полесно да се справиме со греот. Нормално, без Господа не можеме ништо, меѓутоа ете. Прво прочитавме дека за да гревот лесно не не сплеткува, за да не паѓаме лесно, треба да гледаме на Исус и тоа на Исус се А овде велиме дека со посредство на заповета, Павле вели, со посредство на заповета, гревот станал прекумерно грешен за него. Поготово десета за заповед, тој ја истакнува ова седма глава. Не посакувај. Значи, законот, а овде го имаме Исуса распнатиот. Што е законот? Нели тоа се, еве, десет заповеди, зморам за моралниот закон, правила, принципи, кој што го регулираат, нели, она првата плоча го регулираат нашиот однос со Бога, а втората плоча нашите меѓучовечки односи, нашите односи со луѓето, со ближните. А, можеме ли да замислиме едно обштество или еден свет каде што сите го држат совршено законот? Каков би бил животот? Да. Значи, совршени односи, совршени човечки односи. Никој со никого да не се замери, да не се скара, да не се гледа, не знам, коцкесто, вака, вака. Едноставно да функционира се како што треба, совршено. Така ќе биде на новата земја. Е сега, што е греот? И веднаш ќе кажеме ние како адвентисти, 1 Јовано 3.4. И Елен Вајд веле единствената дефиниција во Библијата за гревот е таа. Во 1 Иоанново 3.4, а таму се веле дека гревот е беззаконие или гревот е кршење на законот. <clears throat> или би рекле, ако со држање на законот имаме совршени меѓучовечки односи и односи со Бога нормално, тоа со кршење на законот доаѓа до нарушување на тие односи. Или со греот, значи ги нарушуваме односите. И сега, гре, да, единствена дефиниција во Библијата за тоа што е греф е во 1 Иваново 3.4, кршење на законот. Но дали само тоа е, ја веќе ме насетувате, одам во правец на нешто друго. Значи, дали гревот е само кршење на закон? Од тоа како го сваќаме гревот, како гледаме на гревот, тоа може да ни помогне и текако во борбата против гревот. Значи, што е законот? Не за джабе ги дадов овие два стиха на почетокот. Треба да гледаме на Христа, за да не паѓаме толку лесно во грев, а од друга страна, преку законот, преку заповета, гревот треба да ни стане прекумерно грешен или да ни се згади од него. Што е законот? Законот е препис на Божиот карактер. Затоа ги взимам како паралелно тука Исуса и законот. Или во еден, во истот тој цитат во петиот библиски коментар <clears throat> на Елен Вајт, коментар кој се однесува на стикот во а, Евангелие по Јован 1.18, кај што таа вели дека законот е препис на Божиот карактер, исто така вели и след, следново. Ово е многу јако. Исус е законот отелотворен. Значи, Исус е законот со раце и нозе, да кажеме така. Живиот закон. Го имаме законот на камени плочи, Словото, а го имаме живиот закон. Вика, Исус е законот отелотворен. Е сега, веќе наслутуват, ако кршењето на законот <clears throat> го гледаме не само како кршење на законот, туку како ако Исус е живиот закон, ако Исус е законот от телотворен, тоа што настанува кога прекршуваме некој заповед? Ги нарушуваме односите со Исуса. Настанува проблем меѓу нас и Исуса, и Бога. Гревот станува личен сега. Ние често пати си, може би така си размислуваме, си каме, е, Згрешив не знам, ја прекршив шестата, седмата, осмата, не знам која е заповед. Ништо заповед е тоа. Тамо, на камени плочи. Не, ама гревот сега станува личен. И редко кога не е личен, ние многу добро го знаеме. <clears throat> Затоа што ако украдеме, ќе биде некој таму оштетен, некој ќе плаче, Некој ќе биде повреден, или не знам, ќе се скарате со некого, ќе натепате некого. Имате тука последици во човечките односи. Но, пред се имаме проблем со Бога. Со оно истиот Бог кој што не люби со вечна љубов, оно истиот Бог кој што го даде и својот син, <clears throat> да се жртвува, да го даде својот живот за нас. И видите сега тука, Евангелистите и другите верски заедници, кои што имаат проблем со законот, па сакаат да го тргнат, ако ова го разберат, ќе сватат дека имаат малку поголем проблем. Чепкајќи во законот, чепкате всушност во Бога. Тој е препис на неговиот карактер. Значи, неговиот карактер е напишан во неколку реченици. Иако а многу полесно е да се види нели, во Новиот Завет тоа, кога Исус ќе одговори дека најголемата заповед, <clears throat> првата најголема заповед е люби го Бога, а втората, кој што е исто како и оваа првата, е люби го ближниот. Тоа е Божиот карактер. Любовта. Бог е любов. И сега да видиме неколку стикови, неколку примери на брзина, каде што токму се гледа овој принцип, дека кршењето на законот, в сушност значи личен проблем со Бога. Му грешиме на Бога, не прекршуваме само некој правило таму. Битие 39.9. Прва Мојсева 39.9. И веднаш тоа е, да ја подсетам случајот со Јосиф, кога добро се држал со жената на фараонот, која бил кушан од незина страна и што одговорил? Во 9 стик од 39 глава, 1 Мојсиева, тој нема во кукева поголема власт од куку јас и вели Јосиф неизе, однесувајќи се ова на фараонот. Значи, тој нема во кукева поголема власт од куку јас и ништо не ми скратува освен тебе, зашто си негова жена. И како би можел да направам толку големо зло и да ја прекршам седмата заповед? Не вели така, Јосиф? И да, му, и да сгрешам против Бога. Добро, во ред. Меѓутоа, за да поентирам, значи, во она што го мислам. Да направам прелюбе. <laughs> Не. Како би можел да направам такво зло за да му сгрешам на Господа? Јосиф е свесен дека кршајки едно од заповедите му греши на Господа. Излез 10.16. Втора Мојсева, 10.16. Дори самиот фараон во времето на Мојсија, оној другиот фараон, После злото со скакулците ово му доаѓа, 10.16. Фаронот ги повика брзо Мојсе и Јарона, па им рече, сгрешив против Господа, вашиот Бог и против вас. Еве, дури и фаронот, еден незнабожец, некој што не го познава Господа, сваќа дека греши против Бога на тој начин. Или 2 Мојсиева 32-33. Неколку примери за да видиме дека наистина ова се само дел од примерите. Има многу повеќе, каде што всушност Библијата ја покажува оваа идеја за која што зборуваме. Излез 32-33. Ова е кога Мојсе се застапува овде за израелците. Тогаш Господ му одговори на Мојсија, Оној кој изгрешил против мене, ќе го избршам од мојата книга. Че значи, Господ е јасен. Не прекршиле само некоја заповед од законот, туку изгрешиле против Господ. Исус Навин 7.20 Книгата на Исус Навин, 7 глава, 20 стих. Ова е со Ахан, Знаете неговата кражба на она прачка и на, на метката, што беше? 7.20 Откако е најден, значи откако го признал гревот, или како да кажем, не е тоа покаяние, не, не се покаял за гревот, туку едноставно признал, затоа што немал кај да бега. Ахан вели му рече на Исуса, на Исуса Навин, Навистина, јас му сгрешив на Господа Израелевиот Бог, со и е што направив и кажува што направил кај и закупот во шаторот. Му сгрешив на Господа. Втора Самилова 12.13 Што се случува во оваа глава 12? Зашто изборува Тор Самуил 11 глава? За двете глупости што ги направил Давид, прилюбото и убиството, и во 12 глава му доаѓа Натан, пророкот Натан, и му ја кажува она, нели, приказка со овчичката. И на прашањето што треба да му направи нови човек и Давид треба да се убие. И Натан ќе му каже, ни едно, ни две, ти си тој човек. Со други збори, ти си тој човек што треба да биде убиен. И Давид, како пресечен, покосен, цела година, после извршените зла, Што видите како, како може човечката, човечката совест да отапи. И што одговара во 13 стих на ова, откако е осведочен од овие остри силни зборови на Натан, Тоеш Давид му рече на Натана, сгрешив пред Господа. Е, ја повторна таа идеја. Истиот тој Давид во 51-иот покајнички псалм, што ќе каже? Много силен стих, четвртиот стих. 51 псалм, четврти стих. Кога се кае за стореното и вели Тебе, само Тебе ти сгрешив и направиш што е зло пред Тебе. Тебе и само тебе ти сгрешив. Ние често пати Абе, ништо, ете, надеан сум направил, не знам, во и тоа. А он што ми направил па на мене? Ништо што деан. Или не знам, на некој таму непознат на улица, не знам, некој што него сметаме не знам во која класа таму, што не би требало да биде, нели? И... Мола? Да. Да, меѓутоа, колку и да е најситен, колку и да е, не знам, никој ништо, колку и да го намалуваме тоа што го правиме, ние треба да имаме во обзир дека му грешиме на Господа пред. Гревот е личен, не само кршење на заповед. Што вели во Лука 15 глава? Блудниот син, откако ќе се освисти, ќе дојде на себе и сега планира, нели, подготвува говор како да настапи при својот татко, да се, вра... нели, ќе се враќа кај него. И што да му каже и вели во Лука 15 глава 18 стих. Вели, ќе станам и ќе отидам при татка си, ќе му речам, татко, сгрешив против небото и пред тебе. Му сгрешив на Господа и на тебе. Тоа е гревот. Или е уште дело Апостолски пета глава со Ананија и Сафира. Што им вели Петар тука? Во пета глава, трети и четврти стих. Петар му рече на Ананија, Ананија, зошто сатаната го исполни твоето срце да го излажеш светиот дух и да задржиш од цената на нивот? Не беше ли твоја доека не беше продадена и кога ја продаде, не беше ли во твоја власт? Зошто го наоми тоа нешто во своето срце? Не ги излага луѓето, туку Бога го излага. Го излага Светиот Дух, погре, вели, подосно, или го излага Бога. Не направи само престап на Божјата заповед. Видите, кога размислуваме вака, тогаш грео станува личен. Тогаш мислам дека сепак поинако би се однесувале. А, тие две камени плочи не плачат, они не можат да заплачат, тоа е студен камен таму, сафир, не знам што и да е. Меѓутоа, плаче Господ. Може да плаче некој наш ближен. Под наводници, не мора да е тоа буквално. Исаја 59.2 Исто убав стих кој што говори во тој правец, Исаја 59.2. А и првиот ќе прочитам. Не, не е прекратка Господовата рака за да спаси, ниту увото му заглавна за да не чуе. <clears throat> Туку вашите беззаконија <clears throat> создадоа разделба меѓу вас и вашиот Бог. Вашите греови го сокри неговото лице и тој веќе не ве слуша. Еве уште еден доказ, уште еден стих дека гревот ги нарушува односите. Нашите односи со Господа и нашите односи со ближните. Гревот е личен. Не е само кршење на заповед. Ако вака гледаме, тога законот ни станува, станува духовен значи, за нас. Не само како мртво, онака е мртво слово. Како заповед, како правило, ги има 10, не прави ова, не прави тоа, мртво слово. Но кога ќе имаме предвид, како што видовме дека Исус е законот отелотворен, веш многу поинако би размислува. И што е со она, често пати што знаеме да го кажеме дека грешејќи, правејќи греф, кршиќи го законот, ние сушност како наново повторно да го раскнуваме Исуса, како да којаме клинец во неговата рака, во неговите нозе. На оној кој што умре заради нас, за нашите гревови, за нашите спасение. Еве да се сетиме на кратко и за на Адама. Еве на самиот почеток, на старт. Му била дадена само една заповед. Немој да јадеш од тоа дрво. Само од тоа немој да јадеш. Оти кој ќе јадеш ќе умреш. И направил што направил. Се покајала ли веднаш? Кога се покајал Адам? Ај да не читаме во трета глава битие, тоа е запишено. Значи, откако ја направиле белјата, су гледале дека се голи, па се сокриле, нели, Господ доаѓа, и се покајале, се покајал Адам. Него почнал да префрла вината. Е, така. Директно всушност на Бога, да, индиректно мислам, преку жената на... Зошто? Па жената што ти ми ја даде. Па жената вели, па змијата да што ти ја создаде. Еден од најголемите индикатори дека не сме опратени или имаме проблем, значи е тоа кога ја префрламе вината на другиот, кога не сме спремни да, да признаеме. Да, испаѓа Бог крив. А кога се кае Адам, знаете ли? Елен Вајт има еден многу убав цитат, не знам точно кај се наоѓаше, ама се сеќавам и е, мислам дека и Јани го има изнесено од тука. Вели, после падот во грев, првиот лист, првите листја кои почнале да паѓаат, значи првите знаци на смрт, што Адам бил сведок да ги види, вели таква тага, толку плачел Адам по првите лисија, што вика не жалат и не плачат денеска луѓето по своите починати. Почнал да сваќа што е гревот и, знаете, која, било, која бил клучниот момент. Нели? Господ на крајот сепак им ги тргнал тие лисијата од смоква и ги облекол во кожи. Кој го заклал тоа, еве, јагне ли, што и да било? Кој имал чест да го заколе јагнето? во кој што било облечен Адам. Самиот тој. Како што нели било подосно и во светилиштето, целиот тој систем на, на, на жртвување. Самиот грешник требало да го заколе јагне тој да, да, да, да, да гледа како умира невино суштество во неговите раце, а знаејќи дека тоа јагне го символизира Божето јагне, Исуса, кој што ќе дојде еден ден <clears throat> да умре заради нас, заради нашите гревови. Па почнал да сваќа дека гревот е личен. Не е тоа само прекршил некој правило таму. И целта не е само тоа Божја, туку знаеме дека крајната цел е да законот го отелотвори во нас. Господ ја има таа крајна цел. Тоа е новиот завет, не Како, на кој начин? Да прочитаме први во 40 глава Псалм, 40 Псалм, значи. 7 и 8 стих. Тогаш реков, месијански псалм, тогаш реков, еве доаѓам, во книжниот свиток пишува за мене, мило ми е Господи да исполнувам Твојата волја, јас го носам Твојот закон длабоко во срцето. Месијански стихови се однесуваат нели, на Месијата, на Исуса, И рековме, Исус е законот отелотворен. Меѓутоа, Господ сака законот да го отелотвори во нас, со тоа што, слично како што Исус го ношел, носел законот длабоко во срцето, да тој го запише законот и во нашите срца, да го носиме и ние длабоко во срцето. 34 глава Езекел, односно 36 од 26 стих, познати зборови, да се подсетиме само како за крај, ќе ви дадам ново срце и ќе вдахнам нов дух во вас, ќе го извадам каменото срце од вашето тело и ќе ви дадам срце од месо. Чувствително срце. Ќе го вложам мојот дух во вас внатре, за да одите по моите закони и да ги пазите и држите моите наредби. И ќе се населите во мојата земја, која им ја дадов на вашите татковци ќе бидете мој народ, и јас ќе бидам мој Бог. И само уште еден стих. Захарија 12 глава. Едно убаво пророштво. Захарија 12.10 А врз Давидовиот дом и врз Ерусалим ќе излеам милостив и молитвен дух и ќе гледаат на оној кого го прободува. Ќе тажат над него како над единец ќе го оплакуваат горко како првенец. И навистина таму, пред Голгота, која ќе се загледаме, затоа Елен Вајд вели барем по еден час дневно треба да трошиме на размислување на, на тие сцени на Голготскиот крст. Ке сватиме што направил Исус за нас, ке сватиме колкава љубов има кон нас, ќе сватиме што всушност представува гревот, колко е страшен и дека е личен, и под действо на Духот Свети, како што вели во Захари овде, ќе жалиме, ќе тажиме секојаш кој ќе направиме и најситен грев. Ќе стане нашата совест осетлива. И ако сгрешиме, да, имаме застапник на небото, веднаш ќе паднеме на колена, веднаш ќе бареме покаяние, затоа што знаеме какво злостно е направиле, а не како што најчесто бива, онака сме ладни, индиферентни, ќе се испокараме или не знам што ќе направиме, и тоа може да трае со денови, па, па нека дојде он, нека се извини зашто јас и така натаму, и така натаму. Сето тоа се <clears throat> докази показатели дека на вистина него сваќаме гревот. Гревот е скап бизнис, вели Елен Вајт. Толку скап што може да не чини вечност. Нека Господ ни помогне не е лесно, не е едноставно, да, често пати знаеме да кажеме тоа, но да ни помогне да гледаме на работите како што треба да гледаме и дури и ова, не дека ова е сега некоја формула, знаеме дека без Господа ништо не можеме, тоа, дури ете ова, вакво едно гледање на греот може и како да ни помогне понатаму во нашиот духовен живот. Нека му е слава на Господа. Амин.